Paggamit ng taktikal na opensiba Sa nahihiwalay, mahihinang kaaway Maalab na revolusyonaryong pagbati sa ating mga mahal na kasama at masa. Miss nyo na ba ang Dear CK? Miss na rin namin kayo. Kumusta ang selebrasyon nyo ng 55 years ng NPA? Siyempre kami, nakapagdiwang. Simple, pero masaya ang lahat dahil kasama ang masa. Patuloy nating binibigo ang mga imbing pakanan ng kaaway na ihiwalay ang hukbo sa mamamayan at madurog ang ating kilusan. Sa sobrang desperasyon nila, nalipulin tayo, inurong na ng inurong ang kanilang deadline ng paglipol sa atin. Hulang saludo po sa lahat ng mga kasama at masa. Kayo ang dahilan kaya't hindi matalo-talo ang NPA. 55 years natin dahil sa sakripisyo at kabayanihan ng mga kasama at mamamayan. Bigyang pugay natin ang mga kasamang martir. Silang nag-alay ng nag-iisa nilang buhay para sa revolusyon. Mataas na parangal ang iginagawad natin sa mga kasamang nasawi at sibilyang nadamay sa pangaatake ng kaaway sa Malalay Batangas noong December 17, 2023. Gayun din, pinakamataas na pulang saludo sa mga martir ng Batangas at Quezon na nasawi nitong March 26 at 28. Basahin natin ang liham pamamaalam ng ina ni Joy Kakay Remarcado, isa sa mga pulang mandirigmang nasawi sa Malalay. Tutoy Joy, para sa akin na iyong ina, maaalala kita bilang isang mabait na anak, malambing at tahimik. Isa ka sa aming anak na masipag na tumutulong sa mga gawain sa bukid dahil nauunawaan mo ang kalagayan ng ating buhay. Hanggang sa hindi ka na nga nakapagpatuloy ng iyong pag-aaral. Habang kapisan ka pa namin noon, masaya tayo kahit tayo'y naghihirap. Masakit para sa akin ang iyong pamamaalam nang magpasya kang makipamuhay sa hukbo. Sinabi mo na gusto mong subukan at babalik ka rin. Bilang isang ina, napakasakit sa loob kong makita na mapapalayo ang mga anak. Kahit ganoon, ay nauunawaan ko kayo. Dumating na rin sa puntong walang joy ang bumalik. Dahil doon, ay lumagay na ang loob ko Natulad na rin ito ng kanyang Kuya Sander. Nilutas ko na sa sarili ko ang ganoong pangyayari. Alam ko, Utoy, na kaya mo. Matapang ka at dyan ka masaya. Kaya naman saludo ako sa iyong pagsasakripisyo at hirap na dinanas na iyong nakayanan sa haba ng panahon. Kaya lamang sa kasamaang palad ay hanggang doon na lamang ang iyong buhay. Paalam utoy, mahal ka namin at hinding-hindi ka namin malilimutan. Walang hanggang nagmamahal, inay. Pawiin na inang Pilipinas Pagkat sa bukirin ngayon namamalas Mamamayang bilik ginupo ng dahas Bawang nakatindig at may hawak na armas Hindi masasayang ang ibinuwis na buhay ng mga kasamang na martir sa revolusyon. Hanggang ngayon, nagpupunyagi ang NPA at mamamayan na lumaban hanggang magtagumpay. Ito ang ibabahagi sa atin ni Kaparis ang nagpadala ng liham sa episode na ito. Kasama siya sa matagumpay na taktikal na opensiba o TO noong 2023. Dear CK, revolusyonaryong pagbati sa lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng iyong programa. Tawagin ninyo na lamang akong Ka Paris, isang full-time na pulang mandirigma ng New People's Army, at isang may piniling kasarian na bakla. Nagmula ako sa kilusang kabataang estudyante sa kalunsuran na nagpa siyang tumanga ng armas para tahakin ang armadong pakikibaka. 23 anyos na ako ngayon ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isa sa mga tiyak na hindi ko malilimutang karanasan. Ang unang beses kong paglahok sa isang tiyo. Nag-iisang taon na ako sa zona Kirilya. Halos naka-adjust na rin sa buhay dito. Iba't ibang gawain na ang aking nagampanan. Nakaranas na rin ako ng mga labanan, bagamat Depensiba pa nga lang at hindi pa ako nakakasama sa TO. Kaya nung sabihan ako ni Kaamir na aming political instructor na kasama ako sa gagawing TO, bah, na-excite ako. Baka kinabahan din. Ano kaya nito po kayang sumabay sa TO? Angkop na angkop ang iyong physical at mental na kakayahan para sa TO at para makabreakthrough ka sa opensibang labanan. Sa proseso naman ay maihahanda mo pang lalo ang iyong sarili. Sige, uh, Go! Chance na rin para maparusahan ng mga hayop na kaaway na iyan. Salot sila sa mga masang laris ng paghihirap. Dumating na ang araw ng pulong orientasyon para sa ilulunsad na TO. Hiningi ng aming CEO ang commitment ng bawat isa na sasabay sa TO. Medyo napapaisip ako kung sasabay o hindi. Natakot din ako. Kinakabahan. Sa mga kasama nga nakakilala sa akin, siguro ay eh, walang maniniwala na sumagi sa isip ko ang pag-aalangan. Ang tingin nila, hindi ako tinatabla ng takot. Ilulunsad natin ang TO na ito upang magkamit ng ganansya sa dalawang larangan. Una, sa larangan pampolitika. Dahil matagal nang inirereklamo ng masa ang mga berdugong militar at kafgu na nandarahas sa kanila. Magagalak ang masa kapag naipagtagumpay natin ang TO at naipagtanggol natin sila. At ikalawa, sa larangang militar upang mabigwasan ang kaaway, makasamsam ng armas at malinang ang kakayanan sa pakikipaglaban ng ating mga pulang commander at mandirigma. Ang target nating unit ng militar ay responsable sa programa ng maramihang piking pagpapasuko, pananakot, mga abuso sa masa sa lugar Nagpapatawag sila ng mga sibilyan sa kanilang kampo, naglulunsad ng iligal na interogasyon at nangaabala sa pangahanap buhay ng masa nalabis labis na ang paghihirap dahil sa krisis sa kabuhayan. Yang 85 na yan, ang nirereklamo ng masa sa pagnanakaw ng kanilang hayop ay inuubos daw ang mga alagang manok. Tapos bumili raw ng baboy sa Manede. Barat na nga, di pa nagbayad ng buo. Mga pisti talaga sila. Singilin sa pang-aabuso at paglabag sa karapatan ng mamamayan. Singilin! Siyempre mga kasama, hindi magtatagumpay ang ating TO kung wala tayong sapat na paghanda. Mas mahaba ang proseso ng paghahanda, lakbay, at panganib sa aktual na labanan na pwede nating kaharapin. Pero inaasahan namin na unawa nyo ang kahalagahan nito at handa kayo sa anumang sakripisyo at kahirapan. Tama ba? Tama! Matapos sa mga paliwanag ni Nakaamir at Kaamirna, mas lalo tumibay ang aking pasya. Naibsan ang aking pag-aagam-agam at pagdadalawang isip. Ako, oh, sasama ako sa tiyo. Mandilig man ang bagong hukbong bayan, sandata ng himagsikan. Medyo nahirapan ako umangkop sa mga pagsasanay. Set man pa lamang na ehersisyo namin ni halos kinakapos na ako ng hininga Lalo na noong nagsimula nang mag-jogging sa paikot sa kampuan, dalampag, ampuch, baril, ahon lusong, ahon lusong, matutulas, babangon, tatakbo ulit. Ito na ang naging routine na namin sa araw-araw. Kailangan sabay na mapalakas at mapatatag ang katawan at isip sa inaasahang hirap na haharapin sa paglulunsad ng tiyog. Paparis, tatluhang bilang. Isa, dalawa, tatlo. Isa. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Nag-dry firing at live firing din kami. Maganda ito para ma-practice naman ang mga gamit naming replay at tumaas ang kumpiyansa na tatama sa kaaway ang hawak naming sandata. Tandaan nyo, breathe, release, aim, slack, squeeze. Ayos, Paris, tinamaan mo ang target. Kasabay ng mga training, gumampan ako bilang GP o giyang pampolitika sa aming squad. Isa sa struggle o kahirapan sa tungkulin ko ay yung paano pagkaisahin ng mga kasama sa formasyon, lalo kapag lumilito na mga tunggalian. Palagi kong ang tanong sa sarili ko, anong paraan pa ba ang hindi ko nagagapit sa isang libot isang pamamaraan na sinasabi na pakilang guru na si kasamang Mao Zedong? Nasubukan ko nang maging maamong tupa, maging strictong teacher, maging mahigpit na magulang, maging joker na kaibigan, maging ng kapatid at marami pang iba. Pero sa huli, ang pinaka-epektibo pa rin talagang pamamaraan at ang lagi kong maaasahang teknik ay ang pagiging komunista na handang makinig sa mga kwento ng mga kasama, mapag-good news man o bad news o hinaing. Ang aking gabay, hindi dapat makukompromiso ang mga prinsipyo at disiplina ng partido at ng hukuk isa sa mga kasamang nagkaproblema si Caliro. Isa siyang kabataang magsasaka na kasapi ng milisyang bayan na sumama sa amin para makaranas ng tiyo. Noong una, excited din siya sa tiyo. Pero dahil sa matagal ang aming naging paghahanda, ilang pagbabago sa plano para umangkop sa kalagayan ng aming target, nainip siya hanggang sa nagsabing gusto na niyang umuwi. Sinikap kong makausap siya sa pinakatahimik at pinakamabilis na paraan dahil hindi kami maaaring lumika ng ingay habang nasa pakat. Psst! Haliro! Umiyak ka ba kagabi? Ay, narinig mo pala. Kakaya naman. Wala lang. Kakainip kasi dito sa pakat. Nalungkot ako at naalala ko ang aking mga magulang. Tulad mo, nakakaramdam rin ako ng inip pero lalabanan ko. Parehas tayo. First time din makasama sa PO. Talaga? Kala ko matagal ka na sa hukbo. Nauna nga ako sa iyo ng konti pero parehas lang tayo. Lahat naman may mga isipin. Marami akong namimiss. Lalo na yung buhay ko sa kalutsuran. Di naman pwedeng umuwi lang tayo dahil sa inip at nalulungkot. Ang dapat, isipin natin bakit natin ito ginagawa at para kanino. Naalala mo ba ang paliwanag sa atin sa pulong orientasyon? Kailangan natin itong tiko. Hinihintay pati ito ng masa. Sa bagay, bullshit na mga kawayan. Pahirap sa buhay ng masa at timpi. Sige, yun lang kaliw. Balik na ako sa pwesto. Tulad ni Kaliro, nakakaramdam din ako ng pagkainip at lungkot Minsan nadidismaya ako sa sarili kung hindi ko magampanan ng maayos ang pagiging GP. Naisip ko, bakit hindi ako nag-back out noon? Ano pang mga hamon ang haharapin ng mga pulang mandiringa? Matuloy kaya ang kanilang taktikal na opensiba? Abangan matapos ang awit na alab ng digmang bayan ng Armas TK. Kay taga matagal kasama Sinabi mong paghihintay Di ba maring pilitin Mapadali ang tagumpay Nakapapagod isiping Taon pa ang itatagal Mahirap at masakit ang maglunsad ng digmaan. Ang bayang tulad sa ating katangi ay malapyudal at dito dituwirang kolonya ng tayuhang sumasakal. Matagalan ang digmaan pusuan Revolusyon ay hindi dapat itulad sa isang piging O kaya ay sa pag bukas Di mahinhin malumanay o malambing Kapag kinakain ako ng negatibong isipin, naalala ko ang sinabi ng isang kasama. Voluntaryo ang lahat ng ito. Pero syempre, gagawin pa rin namin ang parte namin para maipakita sa iyo ang malaki mong papel sa masa at para ikaw mismo ang araw-araw na pipiling manatili sa revolusyon. Lilipas muli ang mga araw. Mababalitaan namin ang mga bagong krimen na kaaway sa baryo. Mapapalitan ng pagkamuhi sa kaaway ang inip at lungkot. Hanggat hindi pa namin napaparusaan ang mga kaaway, tuloy-tuloy silang magpapahirap sa taong baryo. Pansamantala kaming umalis sa pakat at para makapagkonsolida ng pwersa. Pero nananatiling porsido ang lahat na ituloy ang tiyo. Makikita mong naiinip at napapagod pero buo pa rin ang commitment kapag masinsinan mong kakausapin. Sa isip ko, sayang ang paghahanda namin kung ngayon pa kami atras. E pinangahawakan pa naman kaming padron ng kaway. At hindi nga kami nagkamali. Sansalit na lamang ang hindi hintay Dumapa ng dahil sa gilid ng daan, nariyan na, nariyan na ang Kakatapos ko lamang kumain ng almusal nang biglang Ah, break, break. Andiyan na, andiyan na. Isa dalawa hanggang sa naging apat na nakakalampas sa killing zone ko. Tinignan ko ang mga katabi ko para masigurong nakikita na rin nila ang kaaway habang tahimik na nakatapa at sinisipat ang mga sundalo at calf ko. Natatakot at kinakabahan din ako ng mga oras na yun. Pero mas nangingibabaw ang pagngingit-ngit dahil sa higit na sapat na dahilan para kalapitin ang gatilyo ng aming mga rifle at parusahan ng mga pasistang kaaway. Bakit wala pang signal fire? Shh! Maghintay ka lang. Yun na! Kagari, wala na akong granada. Padalhan niyo kami ng mga granada dito. Wala na kami mga granada. Bilis-bilisan lang. Ang tagal ng granada. Ang bato mo nang gagamitin ko. Sa pool! Isa pa! Naagaw na namin ang kahabaan ng kalsada. Maya-maya pa ay iisang malakas na pwersa na ang mga nagsanib na formasyon ng bagong hukbong bayan na nagmamaniobra para tuluyang ipindaw ng kaaway. Asol! Tumagal ang labanan ng higit sa kalating oras bago unti-unting mabawasan ang ganting putok sa amin. Ilang saglit pa ay aalingaw naman sa paligid ang isang sigaw hudyat. Samsamin lahat ng mga armas, bilis-bilisan. Ano ka, Paris? Kumusta? Ah, ganito pala magtiyo, Kamirna. Ayos. Mabuhay ang bagong hukbong bayan! Mabuhay! Sa tagumpay! Report. Patay ang limang Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU Active Auxiliary at sugatan ng tatlo pa sa engkwentrong naganap sa pagitan ng militar at New People's Army Uy, sa sitio tungkol Pagasa, sa mga kasama yun ah. mo nga. Sa ulat ni Colonel Dennis Cana, tagapagsalita ng AFP Southern Luzon Commando, Solcom, kabilang sa sugatan ng dalawang CAFGU at isang sundalo na nagtamulang ng minor injuries. Wala pa anyang bilang ang casualties sa panig ng kalaban. Nagpapatrolya mga tropa ng 85th Infantry Battalion sa lugar na magsimula ang engkwentro kaninang alas 7 ng umaga. Kasalukuyang nagsasagawa ng hot pursuit operation sa mga tropa sa mga nagsitakas na kalaban na tinatayang nasa 6 na po hanggang 70 ang inisyal na bilang. Mula sa AFP, to si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Huy, galing ng mga kasama no? Buti nga sa mga abusadong yan. Lima daw ang patay na kafgo at limang armalite ang nasamsam ng mga kasama. Tagumpay ang NPA! Tagumpay ang ating hukbo! Sa aming pagmamaniobra palayo sa pinaglabanan, napadaan kami sa kaingin ng mag-asawang Tatay Ramil at Nanay Josie. Malayo pala kita na namin ang nakataas nilang kabao. Mabuhay ang MPA! Puti naman at naparusahan niyo sila. Grabe na ang pananakot nila sa amin. Maraming salamat mga kasama. Nagyakapan kami at nagkamayan. Baka sa mukha ni tatay ang kasiyahan at sa mukha naman ni nanay ang nangingilid na luha ng tuwa sabay sabing, Pumalik na rin sa wakas ang aming tunay na hukbo. Mga kasama, kumain muna kayo. May prito kami isda. Maraming salamat, Tatay Ramel, sa mga pagkain binigay ninyo. Gutom na nga po ang inyong mga hukbo. <laughs> salamat ho sa pagkain. Maya-maya, alis na rin ho kami. Nay, tay, magkapihan po tayo saglit. Isang maikling pakikipagtalakayin ko sa inyo. Ang bagong hukbong bayan ay may di magagaping diwa. Matibay ang pasyang gapin ng kaaway at hindi kailanman susuko. Matagumpay ang tiyo natin. Malaking pasasalamat natin sa masa na sumuporta mula sa paghahanda hanggang ngayon. Maraming salamat din kina Tatay Ramil at Nanay Josie na naghandog ng pagkain sa atin sa pag-atras. Kamerna, may gusto po sana akong sabihin sa iyo sa harap ng mga kasama at masa. Sige, sabihin mo na. Nakapagpasya na po ako. Magpo-full time na ako. Congrats, Kaliro. Ngayon, matapos kong makita ang naging epekto sa masa ng ating tiyo, nawala ang aking mga isipin nakita ko ang pangangailangan na ipagtanggol natin ang masa. Tama yan. Kailangan dumami pa ang NPA. E. Kailangan natin magparami at magpalakas para gampanan ang ating tungkulin sa bayan. Hindi lang sina Tatay Rabil ang masayang sumalubong sa amin habang nasa proseso ng atras. Binati rin kami ng iba pang mga masa na <laughs> napatalon sa tuwa matapos marinig ang balita tungkol sa matagumpay na TU. Nakarating din sa amin ang pagbati ng mga kasama mula sa ibang mga unit ng NPE. Sa tingin ko, hindi natatapos ang pagkakamit ng mga tagumpay sa inilunsad naming TO. Simula pa lang ito ng ating pagbawi at paglalagay sa opensibang postura ng BHP. sa pag-asda, sa gubat, sa katauhan. Siyempre si CK, hindi rin ako magpapahuli. Higit na pinatatag ng matagumpay na tiyo ang aking kapasyahan na tuloy-tuloy na kumilos at maghatid pa ng mga susunod na bigwas sa kaaway. Nasaksihan ko kung gaano kamahal ng masa ang NPA. Favorite line ko na nga ata ang araw-araw na pagpili sa pananatili. Hanggang sa susunod at sa marami pang kwentong first time, Ka Paris. Maraming salamat Ka Paris sa iyong liham at congrats sa matagumpay niyong ambush noong September 1. Chak na natuwa ang mga taga-subaybay natin sa iyong kwento. Nakita natin ang mga problemang pinangibabawan at inigpawan ng mga kasama para mailunsad ang TO. Nakita natin ang pagtangkilik at pagmamahal ng masa sa kanilang tunay na hukbo. Higit sa lahat, nakita natin ang katatagan at kapasyahan ng mga kasama na ipagtagumpay ang TO alang-alang sa masang ating pinaglilingkuran. Sana'y dumami pa ang mga kwentong TO natin sa rehiyon. Tandaan, ang bawat opensiba ng NPA ay bigwas sa kaaway at magpapahina sa gulugod ng nabubulok na estado. Kaya para sa ating huling awit, Narito ang sulong pulang mandirigma ng Armas EK. Muli, ako si Comrade Catherine, masugid na tagapakinig at tagapaghatid ng kwento ng nakikibakang mamamayan. Sulong pulang mandirigma, itasantas ng teorya praktika, magpakatalubhasa sa siyensya ng digma, kampi ng ganap na paglaya ipatupad ang atas ng Partido Komunista. Wastong gabay sa pakikihamok, wastong linya ang itataguyod. Ang armas na di palingkurin sa uring inaalipin. Buong ng mga gani ating titibagin, pagsasamantalay ating gagabilin. mangkilig mo. Itaas ang tas ng teorya at praktika. Magpakadalubhasa sa siyensya ng digma. Kang kinaganap na paglaya. Papalawang, papalalik na basing masa. Revolusyon agraryo, ganap na isagawa. Pagsilbihin lahat ng ito sa armadong pakikibaka Tagumpay sa lahat ng teatro ng digma tayo ay aralin, pataas man o mababa, gawing pabor sa atin. Sa malawak na kanayunan, tungong kalunsuran, itakda ang labanan, sa kaaway paglilibingan. Maraming salamat sa mga sumulat na. Sa mga gusto pang magpadala ng liham, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na unit ng NPA o komite ng partido sa inyong lugar Excited na akong basahin ang inyong kwento. Ang Dear CK ay hatid sa inyo ng Pulang Bandila, ang grupong pangkultura at sining ng Milito Glor Command, NPA Southern Tagalog. Maaari ring i-download at pakinggan ang Dear CK sa Spotify at SoundCloud. Narito ang mga awit na inyong pinakinggan sa episode na ito ng Dear CK. Taktikal na opensiba ng Armas TK. Awit ng Mortal ni Joey Ayala. Di pangkaraniwan ng musikang bayan. Pagbabalikwas mula sa album na unang koleksyon 1984. Hukbong Bayan ng Armas TK. Marcha ng Bagong Hukbong Bayan ng Armas TK. Tambang ng Armas. Di magagaping diwa na inawit ng Pulang Bandila, Melito Glor Command NPA Southern Tagalog. Kunwalay Bagong Hukbong Bayan ng Agaw Armas.